Deputatien lantaldiak astizkenian abiatu zian belana, lehenik entzunez afea salhatu zian el berehun eta hamalau alkartia. Alkarte hunek salhatu du bestiak beste lantzama handia, denboa gutiz kabale sobea ehaiten dela. Atzo jaraikizian deputatien lantaldiak el berehun eta hamalau alkarte hunek salhatu hiu kabale hiltegien arduradunen entzutez, halanula maulekuaka. Halanula Legebiltzareko webgunean algarrizketa osua jarraiki hali da, eta gaiza hane izan da. Laneko baldintzak, langileian formakuntza, kabalene haiteko maniak eta beste. Galto zorotzer arapostu eman behar izan die hiltegiko ordezkaiek. Michele Txabestek proposamen bat egindu urhentzian, enpresa mundian egiten den bezala, kalitate zertifikazioa ardiesteko urhatsak egitia, honen beste arauekin. En zitendugu Michele Chaveztan proposamena avoir une vraie certification qualité. On la trouve beaucoup dans l'industrie. On pourrait la trouver là, avec la brique supplémentaire que j'appelle euh, concernant le bien-être animal, et, euh, où on est obligé de démontrer euh, les, temps de formation annuels, où on est obligé de démontrer la polyvalence des personnes, où on est obligé de démontrer la correction de tous les, de tous les événements que j'appelle moi non-conformité, toutes les actions correctives qui doivent se reboucler. moi, j'imagine assez bien un, système comme ça. ondara gabe bestelan oz bat zeraktuko dela.